بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عبادة رب أومف كرب اتنو إيمرسا حجج لاف يوان توتا سدين guyyaa kaleessaa barannisan جلدي من malee hin danda'amu sunneen tokkoffaan macbuuda isaa ka cibaadaan isaaf tahuun nurraa barbaadamtu san beekuu jechuudha. lammaffaan sifa cibaadaa isaa akkaataa cibaadaan isaa itti taatu wajihii isaa qofa isatti dhihaatu qofa barbaaduudhaaf akkaataa ibaadaan isaa sun itti taatu beekuudha. Erga kana nama gabbaramaa nuti gabbaruu haqa godha san ajaja irraa fuudhee nutti fidee beekuudha. Cufti amrii ibaadaadhaa wantoota sadii kana keessatti walitti qabama jechuudha. Fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti wayta dubbatu facbudillaha mukhlisan lahu jedha facbudillaha rabbiin gabbarii isaaf qulqulleessaa haala taateen ibaadaa ta'e jechuu as keessatti wanti argamu rabbii kee beekuu keessatti argama ka ibaadaan isaaf taatu ibaadaa akkatti isaa gootu beekuutu keessatti argama. Nama akkatti cibaadaa san gootu sitti himu beekuutuyyuu keessatti argama jechuudha. Kanaaf hundeen awwalaa macbuuda ofii beekuudha. Suni rabbiin beekuu jechuudha. Kalammataa sifa cibaadaa isaa beekuudha. Suni gabrichi diin ofii beekuu jechuudha. Amantii ofii. Sadaffaan nama. rabbiirraa nutti geessisan beekuudha suni nabiyyii ofii beekuudha jechuudha sallallahu alayhi wasallam wantoonni sadiin kun sadarkaa guddaa qabaachuun qabrii wayta seenan gaafiin isaanirraa argamuudha akkasuma sawaabaa fi yookaan mindaan namaa kennamu ka guyyaa qiyaamaallee isiisan beekuu irratti akkasuma isiisan addaan babaasanii hojjechuu irratti dhaabbata. qabri keessatti ka ilmi namaa gaafatamu wantoota sadii kanarraayi man buka wamaa diinuka wamaa haadha rajulu alladhii bucita fiikum namaan jedhan ka duraa rabbiin kee eennu ka amantiin kee maali kan sadaffaa namni isinitti ergame suni eennu inni namaan jedhan gaafiin qabrii sadeen kana gaafii qabrii sadeen kanatti wanti rarra'u waa hedduutu isa duubaan jira jechuu وأن كلا مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول جدي حافظ الحكمين شعري ويتكاهي شفت نما الجدي قافتما رب كأنه دين كمالي رسول لفت أرقمي أنه شفتنا شفت نما تقافتما جدي جدتو سدفا رتي ثوابا فيه ajriin ifiisan wantoota sadii kana beekuun wal qabata jechuu cufti dalagaa gabrichaa wantoota sadii kana hubatuudhaan walitti darra'a. Yookaan gabrichi rabbiin beekuu yookaan amantii isaa beekuu yookaan ergamaa itti ergame beekuu jechuudha. Tawaabaa fi ajirii itti jennu garaagarummaan isaanii maali yoo jedhame sawaabni gaarii jiraa hamaatu jira. ajiriin ammoo gaarii qofarratti dubbatama. Kanaaf hundeen awwalaa gabrichi rabbiin beekuudhaa jenne. Rabbi jechuun maa inni shari'aatti? Rabbi jechuun shari'aatti maqaa gaarii rabbii kennaati. kanamni namni tokkollee ittiin of hin yaamne isa malee jechuudha. dirqamni rabbii keenna beekuu keessatti tokkoo keennarra jiru waa afuri uf keessatti ammata nam tokko rabbii isaa beekuudhaaf waa afurtuuyyu isarraa barbaachise tokkoffaan jiraatuu rabbii beeku rabbiin jiraataa abadi jedhee beeku kan lammaffaa rabbummaa isaa beekuu itti amanuu rabbiin daata isaatii fi hojii isaa guutuu keessatti adda bayaadha jedhanii itti amanuu dhugu oomsuu jechuu kan sadaffaa maqoota gaggaarii isaatii fi sifaata babbareedduu isaatti amanuudha maqoonni isaatii fi sifaanni isaa ta inni ufiin yaame ta rasuulli nutti hime tama isaati jedhanii amanuu jechuu afraffaan gooftummaa isaa beekuudha isuma qofatuyyuu ibaadaa haqa godhata gosa ibaadaa hundaawu jennee amanuu shariikan qabu inni isa wajjiin gabbaramaan hin jiru hujii gabrootaa ka haqa godhatu cibaadaa keessatti isma qofa ka gabroonni itti dhihaatan hojii isaaniitiin jennee amanuu jechuu rabbi isatu cibaadaa haqa godhata wayta jennu ragaa qur'aanarraa rabbiin keenna akki jedhu suuraa baqaraa keessatti يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أكنجر yaa ilma namaa rabbii keessan ka isin uume warra isin duraallee ka uume gabbaraa akka isin isa sodaattaniif ka isin uume cibaadaa sayyoo gootan warra muttaqtootaa jedhamtan jechuu rabbiin sun nicmaa isaa irraa dachii afaa isinii godhee samii jaarmaya isinirraa ol fuudhamu godhee rooba isinii gadi dhangalaasee firee garagaraa dachiirraa isinii baasee nyaattan rizqii isinii godhee kanaaf rabbi akkanaa kanatti shariikan godhinaa haala rabbiin malee namni biraa ibaadaa haqan godhatu jechaa beeytaniinii jedha rabbiin kenna wayta'icbuduu rabbakum jedhu ajaja kennaa jira isa qofa akka gabbarru wanti isa gabbarruuf maaliif jennaan isa isattuyyuu rubuubiyyummaadhaan adda bahe alladii khalaqakum jedhee rabbii isin uume uumaa waa hundaa ta'uudhaan adda bayaan isa jechuu kanaaf rabbummaa isaa amanuun gooftummaa isaa amanuu dirqama namarratti godha jechuu rabbummaa isaa eega amante gooftaan gabbaramullee isaa isa gabbaruu qabda jechuu gosti ibaadaa tahe hundinuu ta rabbiin itti ajaje cufti tama isaati jechuu shariika tokkollee hin qabu ragaan kanaa suuratul jinni keessatti rabbi akki jedhu وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وانتي اتي ربي جبرا هندنويو تنم ربيتي isa wajjiin nam tokkolleen hin kadhatinaa jechuudha. Masaajida jechuun ibaadaallee ni tahaa, masjida rabbiin itti gabbaranillee ni tahaa, bakkee sujuudaallee ni tahaa, sujuuda wayita gootu rabbiin malee waan biraan kadhatin jechuullee ni tahaa jechuudha. Namni ibaadaa tana nama biraatiif godhe mushrika kaafira jedhama amantii islaamaa keessatti. Ragaan kanaa ربين كينا سورة المؤمنون كي ست ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون جدا نمن ربي وجين قوفتا برايا عمتي كرقاء التنقبن ربي إسقافتا نمن سن كافرا كافر ملكايو جدا ربين كينا shirki jechuun haqa rabbii nama biraatii godhu akkasuma haqa rabbiirraa waan tahillee qoshoranii nama biraatii yoo godhan shirkii jedhama jechuu hayxi rabbii keennaa lama tokko haqa isaa ta sabachiifamtu taraggaasifamtu haqa isaa taraggaasifamtu beekanii erga beekanii wanti sunii haqa isaati jedhanii isaaf kennuu jechuu lammaffaan haqa rabbii ta barbaadamtu wayta akkana jennu gabricharratti wanni dirqama tahuu haqa lamaan kana guutuudhaaf waa sadi keessatti rabbiin tokkochoomsuudha kan duraa rububiyyaa isaa keessatti adda isa baasu وهو رب كل شيء ربي ربي وهندا وانتهب كلمتا قوفتما كيستي قبروا كيستي أدى إسباسو فاعبد الله مخلصا له الدين سورة زمر كيستي اسم قف عبادات أن قل قل ليس جدا كان سدفا مقوتا في صفات إسا كيستي أدى إسباسو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها سورة أعراف كيستي مقوتا في صفات نقارين تم إساتي جدا كناف ولله الأسماء الحسنى رب ما في مقام بريني فادعوه بها مقوت ربي غغاريسن ربي كرطا فكينيا رحمتها ناغو دو برباد يا رحمان يا رحيم يدي اكت كرطو ربي كينا واي مقاتي في واي صفات اساك يسد قران كيتت بك هدت دبتما نو دبته مال جرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جرى سورة صفاتي كيستي لبو في كل كليس ومشركتون إسان وصف نرى سلام إرقمتو ترتبو سي وان ور مشركا إرقمتو تنجد نرى جرد كل كل رجلينو هما جيتو توحيد جدتون حق ربيتين أدى ربين باسو جدتو cibaadaadhaan adda kophaa isa baasuu jechuu isa qofa gabbaruudhaan kuni usuula yookaan hundee sadeen namni beekuun dirqama tahu keessaa isa cimaadha jechuudha isa tokkoffaadha jechuu tokkoon namaa cibaadaa haqan godhatu rabbiin malee tokkoon namaa waan uumu rabbiin malee maqoonni gaggaarii fi sifaanni babbareedduun tanuma rabbiiti rabbiin jiraataa abadi jennee kana beekuun dirqama nama hundaati jechuudha rabbiin keenna warra isa beeku nu haa taasisu